گله بیمارد هچین بزنه چین بزنه چین بزنه گله بیمارد هچین بزنه چین بزنه چین بزنه و شگر زوارد هچین بزنه چین بزنه چین بزنه و یه اوت بی غندینه و یه اوت بی بیخینه یا یه اوت بی شوروج بی و نو شیرخینه و یه اوت بی غندینه و یه اوت بی بیخینه یا یه اوت بی شوروج بی و نو شیرخینه گل بیمار ہے چند دنا چند دنا چند دنا گل بیمار ہے چند دنا چند دنا چند زنا دوار تا ہے چند دنا چند دنا چند دنا مغرم به و ما

رقص براد اومه کربون بود مشته و به رقص براد دلمت خوش شد به بابه بوسه کویاد اومه کربون بود